İslam dünyası, elm və ibadət. İslam dünyası, iman və təqva. İslam dünyası, ailə və cəmiyyət. İslam dünyası, dünya və axirət. İslam dünyası, bu dünyanın sakini ol. Sakin ol. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Eşə müəllim, insan dünyasını dəyişdikdən sonra təbii ki, əgər əməl-i salih olubsa, şübhəsiz ki, Allah Taala tərəfindən onu böyük mükafatlar gözləyir. Və yaxud da əks olarsa da, bu halda da əks. Bu yerdə qəbr əzabı və qəbr nemətləri halı yada düşür. Bunlar haqqında bizə məlumat verərdiniz. Quran və sünnədə bu haqda nə deyilir? E, bir insanın qəbr əzabında yaşadıqları nədir və qəbr nemətində yaşadıqları nədir? Deməli, e, sözsüz ki, bayaq qeyd etdiyiniz kimi, e, Allah Taala möminlərə, mömin bəndələrinə axirətdən əvvəl, yəni qəbirdə də nemətlər verir. Və həmçində günahkar asi qullarına qiyamət günündən əvvəl, deməli, qəbirdə əzab verir. Və buna iman gətirmək, deməli, vacibdir və bu özü axirətə imanın e, deməli imana daxildir. Bir tərkib hissəsidir. Tərkib hissəsidir və buna da və buna da Quran və sünnə sünnədə kifayət qədər dəlillər var. Və bu dəlillərdən ilk növbədə bir ikisini qeyd etmək istəyərdim. Quran-ı Kərimdə Allah Taala yəni qəbr əzabının olmasına e, və qəbr nemətinin olmasına dəlil Allah Taala İbrahim surəsi deməli 27-ci ayəsində Allah Taala buyurur: "Və yusabbitullahu allazina amanu bil-qawli sabiti fil-hayati-dunya və fil-axirə və yudillullahu zalimin və yef'alullahu ma yasha." Allah Taala iman gətirənlərin iman gətirənləri dünya həyatında da axirətdə də möhkəm bir sözlə sabit saxlayar və Allah zalımları azdırar və Allah istədiyini edəndir. Və burada e, deməli e, möhkəm bir söz deyən dedikdə kəlmə-i şahadət nəzərdə tutulur, necə ki təfsirdə gəlir. Və həmçinin də deməli e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, hədislərdə bu ayənin bu ayəni məhz qəbr əzabına və qəbr nemətinə e, deməli dəlil olduğunu bildirmişdir. Və bir hədisdə e, deməli Bəra ibn Azibdən gələn hədisin başqa bir rivayətində Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, mömin kəs e, deməli e, qəbrə qoyulduqda onun yanına iki mələk gələr, onu otuzdurarlar və o e, kəlmə-i şahadəti deyər. Yəni əşhədu en la ilaha illallah və əşhədu enne Muhammeden abduhu və rasuluhu şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur və şəhadət verirəm ki, Məhəmməd onun qulu və elçisidir, sallallahu əleyhi Və peyğəmbər sallallahu sonra hədisin ardında deyir ki, və bu ayə, yəni əvvəl söylədiyim ayə Allah iman gətirənləri dünya həyatında da, axirətdə də möhkəm bir sözlə sabit saxlayar ayəsinin, yəni İbrahim surəsi 27-ci ayəsinin, ayənin təsdiqidir. Peyğəmbər səsən buyurur. Qəbirdə deməli əzabın və nemətin olmasına dəlalət edən başqa bir ayə Qafir surəsinin 45-46-cı ayəsidir. Və bu ayədə Allah Taala deməli Musa əleyhissalamdan danışır və Musanın Firon Fironla deməli hadisəsini və sonra ayənin ardında e, deməli bu hadisələrin e, davamında Allah Taala buyurur e, deməli fəvaqahullahu seyyiəti mə məkəru və həqa bi əli fir'aunə suul əzəb. Allah Teala onu, yəni Musanı, onların hilələrinin fitnəsindən qorudu və Firon ailəsini isə şiddətli bir əzab bürüdü. Ayən ardından buyurur Allah Teala: "Ən-nəru yu'raduna alayha ghudwan və aşiyyan və yawma yaqumu s-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab." onlara səhər axşam, onlar səhər axşam, yəni Firon ailəsi, səhər axşam oda salınırlar. Onları səhər axşam oda salırlar və qiyamət günü isə e, Allah təala buyuracaq ki, e, Firon ailəsini şiddətli bir əzaba daxil edin. Və burada fikir ver, ver, verdiyimiz versək görərik ki, Allah Taala yəni qiyamət günündən əvvəl qeyd etdi ki, "Ən-naru yu'radun 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Deməli onlar səhər axşam oda sal, onları səhər axşam oda salırlar. Və bu qiyamətdən əvvəldir. "Və yawma yaqumus-sa'atu." Qiyamətdə qiyamət günü isə "Ədxilu ala fir'auna ashaddal azab." Yəni Firon ailəsini şiddətli əzaba daxil edin deyiləcək. Və bu ayədə biz gördüyümüz kimi, yəni e, bu da deməli e, oda sal salınma, yəni səhər axşam bu qiyamətdən əvvəl baş verəcək və bu da e, qəbr əzabına dəlalət edir. Və bu ayənin təfsirində Qurtubi, İmam Qurtubi təfsir alimlərindən İbn Kəsir qeyd etmişlər ki, bu əhlüsünnə və cəmaənin, əhlüsünnənin qəbr əzabının olmasına deməli e, əsas dəlillərindən biridir. Qəbr əzabına və nemətinə dəlalət edən başqa bir ayə, deməli, Tövbə surəsinin 101-ci ayəsidir. Bu ayədə Allah tala, deməli, Mədinədə olan münafiqlərdən danışır. Münafiqlər barədə danışır və sonra ayənin ardında Allah tala buyurur ki, Sənuəzzibuhum mərrətini thumma yuradduna ilə azəbin azimin. Biz onlara iki dəfə əzab verəcəyik, sonra isə onlar şiddətli bir əzaba qaytarılacaqlar. Və bu ayədə də deməli təfsir alimləri e, biz onlara iki dəfə əzab verəcək dedikdə, yəni dünya dünyada onların məğlub olmaları və müsəlmanlar tərəfindən, e, ikinci isə qəbr əzabı kimi bu təfsir edirlər. Və sünnəyə gəlincə isə sünnədə Peyğəmbərimiz sallallahu sünnəsində qəbr əzabına aid kifayət qədər dəlillər var. Və bu dəlilləri hətta o dərəcədə çoxdur ki, E, təvatur, yəni hədis elmində təvatur dərəcəsinə çatır. Yəni çox saylı çox saylı deməli sahabelərdən və çox saylı ravilərdən rivayet olunur. E, oxuduğumuz Bəra ibn Azibin hədisi buna açıq aydın dəlildir. Və bundan əla əvvə, əlavə e, e, deməli Buxaridə Ayşə radiyallahu anhadan gələn hədisdə e, Ayşə radiyallahu anha deyir ki, e, bir dəfə bir yəhudi bir qadın mənim yanıma gəldi və mənə xəbər verdi ki, insanlar qəbirdə əzab çəkəcəklər. Və mən deyir, Peyğəmbər s.ə.vədən sonra soruşdum bu barədə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, o doğru söyləyir. Və bu özü açıq aydın dəlildir. Sonra başqa bizim e, deməli namazda son rükətin son təşəhhüdündə dediyimiz, təşəhhüddən sonra dediyimiz duada və bu da e, deməli e, Peyğəmbər s.ə.v hər dəfə dörd şeydən Allaha sığınardı. E, cəhənnəm əzabından, Allahumma inni auzubikə min azabi cəhənnəm və min azabil qabr, qəbr əzabından və min fitnətil məhiyyə vəl məmət, ölülərin və dirilərin fitnəsindən və min fitnəti Məsih Dəccal, Məsih Dəccalın fitnəsindən. Və bu hədislər özü açıq aydın dəlildir ki, qəbr əzabı və qəbr neməti bu var. Var və bunu inkar etmək artıq deməli imanın deməli, axirətə imanın naqisliyindən. Əşə e, müəllim, e, proqramımızın bu məqamında istərdim ki, bir məsələyə də aydınlıq gətirək. E, qəbirdə bədən və ruh birlikdədir, yoxsa ayrı və bundan da doğan bir sualımız da var ki, qəbir əzabı və yaxud da ki, qəbir neməti təkcə ruha verilir, yoxsa ki, bədənə və yaxud da ki, ruhla bədənə bir yerdə? Bu, deməli, ə, məsələ ümumiyyətlə əhlüsünnə arasında, əhlüsünnə alimlər arasında da bu məsələ deməli bir neçə görüş var burada, amma əsas düzgün görüş budur ki, deməli bəzi alimlər deyir ki, bədənlə ruha bir yerdə, bəziləri deyir ki, tək ruha, amma düzgün görüş, yəni əhlüsünnənin düzgün görüşü budur ki, qəbirdə olan nemət və əzab ruhla bədənə birlikdə olacaq. Amma bundan başqa bəzi məqamlar olacaq var ki, və bu da hədislərdə sabit olub ki, o nemət və o əzab tək ruha veriləcək. Bu da olacaq. Əzabın və ya nemətin ruhla bədənin bir yerdə görməsinə dəlil əvvəl Bəra ibn Azibin hədisində e, qeyd etdik ki, orada bir məqam var idi. E, deməli, Allah Taala həmin e, ruh, deməli, samaya qaldırdıqdan sonra mömin kəsin ruhu və həmçinin də kafirin, mömin üçün qapı açılır, yəni səmanın qapısı açılacaq və son anda Allah da deyəcək ki, onu yerə qaytarın. Və hədislər gəlir ki, və onun ruhu bədəninə qaytarılacaq. Və məhz bundan sonra mələklərin sorğu-sualı, iki mələklərin sorğu-sualı və əzab və ya nemət baş verir. Və bu açıq-aydın dəlildir ki, deməli, qəbr neməti və qəbr əzabı e, ruhla bədənə bir yerdə veriləcək. Ancaq bundan əlavə başqa hədislərdə ə, e, sabit olub ki, müəyyən ə, e, deməli nemətlər var ki, onları məsəl tək ruh görəcək. Məsəl üçün ə, e, Uhud döyüşündə şəhid olan ə, şəhidlər barəsində peyğəmbərimiz sallallahu buyurdu ki, ə, deməli qardaşlarınızın ruhları, yəni şəhidlərin ruhları Allah Taala o ruhları yaşıl quşun içinə saldı, içində etdi. Və bu yaşıl quş cənnət çaylarına gedər cənnət nemətlərini yiyər və sonra ərşin altındakı qızıl qəndillərə qonarlar. Və burada e, deməli e, neməti bu ancaq ruhlar görür. Həmçinin hədislərdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin buyurması ki, qul, yəni qul qəbrə qoyulduqda və qul sözü ruhla bədənə bir yerə deyilir. Yəni tək ruha və yaxud tək bədənə qul deyilməz. Həmçinin də e, qəbirdə oturması başqa bir hədisdə gəlir ki, E, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, qəbrə qoyulduqdan sonra öz yoldaşlarının, aralanıb gedən yoldaşlarının ayaq səslərini, ayaqqablarının səslərini eşidir və eşitməsi. Sonra bunlar hamısı dəlildir ki, yəni ruhla bədənə birlikdə olacaqdır. Elşən müəllim, qəbir sorğu-sualını aparan iki mələk haqqında sizdən soruşmaq istəyərdim. Bu barədə bizə bilgi verin. Ümumiyyətcə e, bu mələklərin e, suallarını e, bayaqları siz bizə bildirdiniz, amma bu mələklərin özlərinin vücudu, görünüşü və belə bir məsələni də eşitdik ki, hətta onların görünüşü o dərəcədə qorxunc olur ki, insan bildiyini də unudur. Yəni qəbir fitnəsi də deyilir buna. Bu haqqda buyurun bizə məlumat verin. Deməli bu iki mələyin qəbirdə soruşması bu fitnətül qəbr adlanır. Qəbr fitnəsi, imtihan. Qəbr imtihanı. Fitnə deyəndə burada yəni imtihan nəzərdə tutulur. Və bu imtihan həqiqətən də çox böyük imtihandır. Və bu imtihandan yalnız Allahın e, deməli sevdiyi, istədiyi qulları sabit çıxır. Və necə ki ayədə bayaqki ayədə buyur e, Allah təala buyurdu ki: "Və yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya və fil əxirə. Allah mömin bəndələrini dünyada da, axirətdə də sabit bir, möhkəm bir sözlə sabit edər. Və bu sabitlik sözsüz ki, Allahın deməli, ə, e, aiddir və Allah Taala sabit elə etməyən insan bu fitnə suallar, sorğu-sualdan çıxa bilməz və məhz bundan sonra, bu qəbr fitnəsindən sonra, mələklərin sorğu-sualından sonra əzab və yaxud nemət başlayır. Və bu fitnə o qədər böyükdür ki, Peyğəmbərimiz salsanın bu hədislərin birində bunu Məsih-i Dəccalın fitnəsi və yaxud ondan da daha şiddətli adlandırıb. Peyğəmbər salsan deyir ki, وَاُوحِيَ اِلَيَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ fi quburikum kəfitnəti Məsih-i Dəccəl o əkbəra minhə. Deyir, mənə vəhiy olundu ki, siz qəbriniz, qəbirlərdə imtihan olunacaqsınız. Deməli, Məsih-i Dəccalın deməli, fitnəsi kimi və yaxud ondan da böyük. Və bu e, mələklər barədə, deməli, e, mələklərin e, görünüşü barədə hədislər gəlib və deməli, Tirmizinin və həmçində həkimin rəvat etdiyi deməli, hədislərdə, Əbu Hureyradan gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v bunların görünüşü barədə bizə buyurub. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu mələklər deməli, qara üzlü və göy gözlüdürlər. Göy gözlüdürlər ki, bunlar deməli, gələcəklər və möminə deməli dini, e, deməli onun e, peyğəmbəri peyğəmbəri barədə və Rəbbi barədə suallar verəcəklər. Rəbbi, dini və peyğəmbəri barədə. Və Allahın sabit etdiyi bəndələr bu suallara cavab verəcəklər və Allahın e, deməli azdırdığı, yəni qəzəbinə düşər olan insanlar isə bu suallara deməli cavab verə bilməyəcəklər. Elçə müəllim, hər bir işin nəticəsi vardır. Bəzi insanlar salih işlər görürlər, bəzi insanlar günahlar edirlər və bunun da müqabilində axirətdə öz nemətlərini və yaxud da ki, əzablarını alırlar. Qəbir əzabı da insanın öz əməlinə görədir, təbii ki, və yaxud da ki, qəbir neməti də. Hansı işlərə görə, hansı əməllərə görə insan qəbir əzabına düşar ola bilər? Buyurun, bu haqda bizə məlumat verin, zəhmət olmasın. Bu qəbir əzabının səbəblərinə gəlincə, biz iki səbəb göstərə bilərik. Birinci ümumi ümumi səbəb odur ki, asilik. Ümumən hər bir asilik, yəni Allahın qəzəbinə səbəb olan hər bir asilik, hər bir günah, deməli qəbr əzabına deməli səbəb ola bilər. Amma o ki qaldı təfsilatı ilə, təfsilatına isə hədislərdə müəyyən günahlar gəlib, hansı ki bu günahlar xüsusən qəbr əzabına səbəbdir. Və bu günahlardan bəziləri, misal üçün Peyğəmbər s.ə.v hədisdə gəlir ki, bir dəfə iki qəbrin yanından keçirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v diyandı və soruşdu ki, bu ikisi, iki nəfər kimdir? Və deyilər ki, ya Rasulullah, filankəs filankəslərdir. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi, həqiqətən bu ikisi, bu iki nəfər qəbirdə bunlara əzab verilir. Və bunlara heç də böyük günaha görə əzab verilmir. Və bu özü dəlildir ki, yəni qəbr əzabını mömin möminlər də, müsəlmanlar da görə bilər. Və Peyğəmbər sallallahu buyurdu: "Bunlardan birinə gəlincə bu deməli insanlar arasında dediqodu yayırdı. Digəri isə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, deməli təharətdə deməli özünü təmizləmirdi, yaxşı təmizləmirdi. Özünü natəmizlikdən qorunmurdu. Və bu cürdən ibadət edirdi. Və görürsən bu ikisi bu ikisi səbəb kiçik səbəblər olsa belə, amma yenə də qəbr əzabına səbəbdir. Başqa hədislərdə gəlib xüsusi bu e, səbəblərdən misal üçün insanlar arasında fitnə fəsad yayan, parçalanmaya gətirib çıxardan fitnə fəsadları yayan, sonra misal üçün məzlumun yanından keçib, yəni e, ona kömək etməyən, sonra Quran oxuyub e, deməli onu əməl etməyənlər, sübh namazına yatıb qalanlar, zəkat verməyə mane olanlar. Bu cür bunlar hər biri ayrı-ayrı hədislərdə gəlib. Və sözünüzə qüvvət, e, bir daha o məsələyə qayıdırıq ki, bu səbəblər öz-özlüyündə göstərir ki, qəbr əzabı təkcə asilərə, kafirlərə, Allahın e, qoyduğu, əmr etdiyi qaydalarla yaşamayanlara yox, eyni zamanda ibadət edənlərə, müsəlmanlara da verilə bilər. Yəni bu səbəblərə görə. Sözsüz ki, bu səbəblərə görə verilə bilər və bu və bu əzab bir növ onlar üçün deməli kəffarə olacaq. Kəffarədir. Onların qəbirdə əzab görməsi o demək deyil ki, onlar artıq cəhənnəmlikdirlər. Yəni ola bilsin ki, hansısa bir mömin insan müəyyən bir e, günahı ucbatından qəbirdə müəyyən bir əzab görər və bu onun axır artıq qiyamət günü kəffarəsi ola bilər. Və o demək deyil ki, artıq bu gördüsə qəbr əzabı, bu deməli əbədi cəhənnəm xeyr. Hə, xeyr. Bu elə deyil. Ola bilsin ki, gəlsin, ola bilsin ki, gəlməsin bu Allah qeybişdir. Allah bu ilə də bağışlasın ona. Bəli. Eşən müəllim, e, bəzi insanlarda belə məsələlər var ki, onlar öz ölülərini dəfn etmirlər. Yəni onları qəbrə qoymurlar. Bir insan məsəl üçün dünyasını dəyişə bilər dənizdə və onu vəhşi heyvanları yeyə bilərlər və yaxud da ki, quruda vəhşi heyvanlar parçalayıb yeyə bilərlər, yana bilər, kül ola bilər və s. və ilaxır. Bax, bu halda e, bu insanlar qəbrə qoyulmadığı halda onların qəbr əzabı və yaxud da ki, qəbir neyməti necə olur? Deməli, qəbir əzabının, bu qəbir neymətinin, e, deməli, e, buna görə qəbir əzabı və qəbir neyməti adlanır ki, yəni qəbirlə əlaqələndirilir ki, insanların əksəriyyəti, yəni hal-hazırda yer, yer üzündə yaşayan insanların əksəriyyəti qəbrə qoyulur. Yəni buna görə belə adlanır. Amma bu o demək deyildi ki, əgər hansısa bir insan qəbrə qoyulmasa, tutaq ki, dediyiniz kimi, qeyd etdiyiniz kimi dənizdə boğulsa və ya hansısa vəhşi heyvan tərəfindən parçalansa və yaxud yansa, bu qəbr əzabı görməyəcək. Bu heç də belə deyil. İnsan artıq öldüsə, artıq onun bərzəx aləmi, bərzəx aləmi başlayır və o artıq orada sorğu-suala baş, baş olunur. Ancaq bizə görə biz görmürük. Biz ola bilər ki, onu görməyək. Yəni bizə görə bu insan yandı, kül oldu və yaxud heyvan parçaladı, amma bərzəx aləmində Allah Taala o qeyb aləmdə artıq onun sorğu-sualı, yəni ölən kimi dərhal onun sorğu-sualı başlayır. Hətta dəfn olunmasa belə. Dəfn olunmasa belə, hətta dəfn olunmasa belə, yəni dəfn olunma ona görə qəbr dediyim kimi adlanır ki, insanların əksəriyyəti qəbrə qoyul qoyulduğuna görə. Buna görə. Əşəm müəllim, müsəlmanların özlərindən də bir qismi var ki, onlar e, qəbr əzabını inkar eləyirlər. Və hətta mən özüm də eşitmişəm ki, bir nəfər deyir ki, mən Quranı oxudum, tərcüməsini, amma orada qəbir əzabı haqqında bir şey görmədim. Onların dəlilləri nədir? Onlar nəyə istinadən söyləyirlər ki, qəbir əzabı yoxdur? Hı. Qəbr əzabını dövrümüzdə inkar edənlər, onların deməli, ilk növbədə sünnədən, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnədən uzaq düşməkləridir səbəb. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, sünnədə artıq kifayət qədər hədislər var ki, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu qəbr əzabını deməli, olacağını bizə buyurub. İlk növbədə inkar edən e, sünnədən uzaq insandır. Yəni bunu bunu bilmək lazımdır. Əgər bu insan inkar edirsə, demək bu insan ya sünnədən xəbəri yoxdur, ya da ki, deməli, e, sünnəni qəbul etmir. Və sünnəni qəbul etməmək, hədisləri qəbul etməmək bu özü artıq azğınlıqdır. Qurandan isə dediyimiz kimi, yəni dəlillər bu insan əgər iddia edirsə ki, mən Quranı oxumuşam, rast gəlməyib, bu deməli Quranı yaxşı oxumayıb. Bu da ikinci məsələdir. O ki, qaldı bunların e, deməli dəlilləri. Bunlar deyirlər ki, biz e, qəbri, istənilən bir qəbri açsaq və görə, görərik ki, burada heç bir e, əzab verilməyib, dəyişiklik yoxdur və ölü ölünü biz saxlasaq, istənilən vaxt e, müddətə qədər yenə də baş verməyəcək. Bu da sözsüz ki, yəni əqli dəlildir və bu da əsassızdır. Niyə görə? Çünki bu bayaq qeyd etdiyimiz kimi bu bir bərzəx aləmidir. Bu bir qeyb aləmidir və e, orada baş verənlər deməli Allah təala bizə buyurur, peyğəmbər sən buyurur, biz buna iman gətirməliyik. Ancaq onların necə baş verməsi o Allahın Allaha aiddir. Və biz e, misal üçün e, yatan insana, yatan insana baxsaq da görsək görərik ki, yatan insan bir vəziyyətdədir. Amma onun keçirdiyi hissləri biz bilmirik. Ola bilər ki, ona yuxuda əzab verilir. Və bizə görə o e, deməli eyni sabit vəziyyətdədir. Və yaxud əks, əksinə, biz hansısa bir insanı geniş bir yerə qoya bilərik, amma yuxuda o çox sıx, sıx bir yerdə ola bilər. Və ruhən və cismən o bu hissi keçirir. Amma zahir, bizim zahiri gör, gör, gör, gördüyümüzə görə isə o eyni vəziyyətdədir. Və qəbr əzabı da bir növ və ona görə də Allah təala niyə yuxu ilə ölünü e, yanaşı çəkir ki, yəni yuxu ölümdən bir hissədir. Və biz yuxunu e, dərk edə, edə, edə bilmədiyimiz kimi ölüm də belədir. Və buna görə də bunların heç bir dəlili yoxdur. Yəni qəbr əzabını inkar edənlər ancaq əqillə əsaslanırlar və əqilləndə bunların cavabı budur ki, bu qeyb aləmdir və biz buna iman gətirməliyik. O ki, qaldı, Quran-ı kərimlər var, dəlillər kifayət qədər. Sadəcə onları oxuyub başa düşmək lazımdır və təfsirə qayıtmaq lazımdır və bayaq qeyd etdiyim kimi Qurtubi, İbn Kəsir kimi böyük təfsir alimləri bu e, əvvəl götürdüyümüz ayələrin qəbr əzabına dəlalət etdiyini bildirmişlər. Və hədislərdən də dediyim kimi, yəni saysız çoxdur, tavatur dərəcəsinə çatır, mutavatir hədislərdir. Elşən müəllim, az öncə qəbr əzabına səbəb ola biləcək əməllər haqqında söylədiniz. Bu qəbr əzabından qurtulmaq üçün, bununla qarşılaşmamaq üçün nə etmək lazımdır? Bunun çarəsi nədir? Buyurun. Bunu da biz yenə də əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, yəni ikiyə bölə bilərik. Ümumi, ümumi Allah Taala'nın deməli, e, qoyduğu qadağalardan çəkinmək və Allahın əmrlərinə itaat etmək bu özü əsas səbəblərdəndir. Qəbr əzabını deməli qorunmağın. Allahın əmrlərini yer etmək, asilərin, asiliklərdən çəkinmək. O ki qaldı ə, e, xüsusi e, deməli dəlillər isə bu barədə ə, Peyğəmbərimiz sallallahu Abdullah bin Məsuddan gələn hədisdə deməli Təbarək Mülk surəsinin, Quran-ı Kərimdə Mülk surəsinin hər gün, hər gecə yatmamışdan əvvəl oxumaq deməli qəbr azabından qorunmağa səbəbdir. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Suratu Təbarəkə hiyəl məni'atu min azabil qabr. Yəni Təbarəkə surəsi, yəni Mülk surəsi qəbr azabından deməli qorunmağa səbəbdir. Elşən müəllim, bəzi insanlar iddia edirlər ki, onlar ruhları görürlər, ruhlarla danışırlar, ruhlarla təmasları var. E, bu barədə dinimiz nə söyləyir? Həqiqətən də bu mümkündürmü? Xeyr, yəni bu e, dinimizə görə, əhl-i sünnə və cəmənin əqidəsinə görə deməli ruhlar bayaq dediyim kimi e, bir e, cisim deyil, yəni vücud deyil, hansısa bir formaya malik deyillər. Və ruhları deməli görmək barədə iddialar, bunlar yanlışdır. Və əgər varsa da, əgər kimsə deyirsə də, deməli bu ruhlar deyil, başqa bir məxluq, cinlər olması ehtimal olunur. Çünki ruhlar bir dediyimiz kimi bunlar gözlə görünmür. Bunlar e, ruh ruhun bir forması yoxdur. Sadəcə ruh var. Bir varlıqdır. Allah təala bunu yaradıb. Yəni çünki hər bir şey Allah yaradıb. Hər bir şey Allahın yaratdığıdır. Ruhu da Allah yaradıb, amma ruhun bir forması yoxdur. Bir görünüşü yoxdur. Və bu bunu iddia edənlər dediyim kimi e, əgər iddiası da doğrudursa, deməli bu ruh deyil, başqa bir varlıqdır. Eşəm müəllim, maraqlı söhbətiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm və sonda bir daha onu da söyləmək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, sizi maraqlandıran sualları, arzu təkliflərinizi və iradlarınızı bizim elektron poçtumuza da yazıb göndərə bilərsiniz və sonda onu da söyləmək istəyirəm ki, Allah Taala'dan cəmi bütün ümmətimizə, bütün müsəlmanlara diləyirəm ki, qəbir sorğu-sualında bizi sabit etsin, bizləri qəbir neməti ilə nemətləndirsin, bu dünyada və axirətdə bizə bol-bol nemətlər bəxş etsin. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh. Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Siz məni Allaha nankorluq etməyə və haqqında heç bir bilgim olmayan şeyləri ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi o qüdrətli və çox bağışlayan Allaha çağırıram. Şübhəsiz ki, məni istahiş etməyə çağırdığınız şeylərin nə bu dünyada, nə də axirətdə çağrı haqqı vardır. Dönüşümüz Allahadır. Həddini aşanlar isə atəş əhlidirlər. Mənim sizə dediklərimi tezliklə xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür.